danas trpi, trpi svoj kufar i širk, kada si odbio ponudu Allaha Đelešanohu i poziv njega poslanika Rehi Salatu Vesalama. Došla istina, nestalo je laž. Sve će to propast. Sve će ono što Allah hoće, a neće li to ono što vidio.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 Kaže, znaj dječače, sav umet, svi, ovi šest milijardi i džini koje ne vidimo i šetanje, kada bi se okupili da ti kakvo zlo naude, ne mogu to nikako izvesti. Illa kad ketebehu Allahu le. Osim ako je Allah odredio tako. To je akida. وَعَلَمْ لَوْ اجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِنْ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ Isto tako znaj, kada bi se sav ummet okupio, da ti neko dobro priušti, ne možete ti priuštiti nikako ako to Allah Đalešanu nije odredio. www.pautank.com Soba, put, vjernika. أتتك علود أمريكا بجيش الباطل الأبتر تظن لفرط خيبتها بأن جهادنا يقام غاضب يثأر يؤذن خالقي أكبر ومن عزمات ما ألقت يمينك مزق العسكر يمينك مزق العسكر أتت تزهو كشيطاني بتلمود وصلبان تناسوا أن أمتنا بنور يقينها تفخر أتت تزهو كشيطاني بتلمود وصلبان Zamislite koliko bi trebao jedan pjevač, jedan predsjednik Amerike ili jedan umjetnik ili jedan doktor da potroši na džamblo plekate i na medije, da on bude tema dana, da sav svijet priča o njemu. Sami Amerikanci kažu da su morali potrošiti 300 milijardi. I neka znaju dobro da nisu ubili Allaha subhanahu wa ta'ala. To znači ideju Islama ne mogu ubiti. A naši velikani, oni ginu za ovu stvar. To je dokaz njihove iskrenosti. I tek nakon njihove smrti, onda svaka njihova riječ je jako teška na vani muhminskoj. Tek onda muhmini analiziraju svaku riječ onoga koji je zapečatio svoj slavijen šehadetom Allahom te barake wa ta'ala suku. This is what Bin Laden had to say. بسم الله الرحمن الرحيم من أسامة إلى أوباما سلام على من اتبع الهدى أما بعد لو أن رسائلنا إليكم تحملها الكلمات لما حملناها إليكم بالطائرات فإن الرسالة المراد إبلاغها لكم عبر طائرة البطل المجاهد عمر الفاروق فرج الله عنه هي تأكيد على رسالة سابقة بلغها لكم أبطال الحادي عشر وكررت من قبل ومن بعد وهي لن تحلم أمريكا بالأمن حتى نعيشه واقعا في فلسطين وليس من الإنصاف أن تهنأوا بالعيش وإخواننا في غزة في أنكد عيش وعليه فبإذن الله غاراتنا عليكم ستتواصل ما دام دعمكم للإسرائيليين متواصل والسلام على من اتبع الهدى حديدا فجر الأرض ودعها شعلة قطع الباغ وريدا فوريدا أيها المسلم أطلق صرخة تضع الحامل بالهول الوريدا يا شهيد الحق أيقظ أمتي فالإذاعات غناء ونشيدا انت في الخلق إذا شئت شهيدا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله بل أحياء عند ربهم يرزقون nikako ne računaj da su oni koji su poginuli na Allahovom putu da su oni mrtvi بل أحياء عند ربهم يرزقون naprotiv oni su živi i kod svoga gospodara u velikom izobilju i ovdje se priča ne završava فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحق بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون فرحين بما آتاهم الله آتاهم الله من فضله radosni zbog onih blagodati koje im je Allah subhanahu wa ta'ala dao koje rune وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْقِهِمْ I radosni zbog onih koji će im se pridružiti nakon toga.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 nosi džennetom i koji uživaju džennetske nagrade i koji će nakon svega onoga što vide što im je njihov gospodar pripremio od dobrih dijela od užitaka džennetski i radosni vijesti imati želju a njihova želja će između ostalog biti da se vrate na ovaj svijet i ponovo poginu na Allahom ponovo naprave reprizu svoje smrti na Allahovom te bareke wa ta'ala putu. Ako sve ovo znamo i ako ovdje duboko razmišljamo, onda ćemo razumjeti riječi Allaha subhanahu wa ta'ala وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ Nikako ne računaj. Da su oni koji su poginuli na Allahovom putu, da su oni mrtvi. Bel ahijaun inda robbihim yurzakun. Naprotiv, oni su živi i kod svoga gospodara u velikom izobidu. I ovdje se priča ne završava. Fer'ine bima atahum Allahu min fadlih. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا به من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون فرحين بما آتاهم الله آتاهم الله من فضله radosni zbog onih blagodati koje im je Allah subhanahu wa ta'ala dao وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُ بِهِ مِنْ خَلْفِهِمْ I radosni zbog onih koji će se pridružiti nakon toga. أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ za šehide nema straha, straha i nema tuge. Jestebširune bi ni'meti min Allahi wa wa vanna Allahe la yubiu ežan mu'minin. I radosni, zbog Allahove je dobrote i zbog toga što Allah subhanahu wa ta'ala neće zaboraviti da nagradi, to nije Allahu osobina da zaboravlja, Neće za Allah subhanahu wa ta'ala izostaviti nagradu vjernicima. Kojim vjernicima? الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم To su oni vjernici koji su se odazvali Allahu i njegovom poslaniku nakon zadobijeni rana, nakon što je vidio da je ovaj put jako rizičan po jednima neki koji ne razumiju šta je ovaj div. Oni koji se isprobali već rane na ovome putu, pa se odazovu Allahu subhanahu wa ta'ala nakon nešto su zadobili određene rane. Allah subhanahu wa ta'ala će nagraditi dobročinitelje i nagraditi one koji su bogobojazni. Ko su to dobročinitelji? Ko su to bogobojazni? Ko su oni koji će se imati pravo radovati? Ko su oni za koje ne smijemo kazati da su mrtvi? Alladine stajh, alladine kala lahumun nasu, inna nasa kad džema'u lekum fahšavhum, fazadahum imana, wa kalu, hasbuna Allahu wa ni'mal wakeel. To su oni za koje su ljudi rekli, eno ih se okupljaju protiv vas. Evo vas špioniraju, evo vas prate, evo ova svaki dan pitaju, gdje su, šta su, šta doručkuju, šta ručaju, a šta večaraju. Pa gime te vjernici, spletkare monatici, nevjernici, ali to je samo radosna vijest za mumina. A šta je parola muminska? onda kada su im rekli nevijednici, to jeste kada im je bilo rečeno, eno ih se okupljaju proti vas, šta su rekli, moramo promijeniti opciju, jel? Treba sad malo mudrovati. Halu hasbuna Allahu wa ni'amil wakil. Rekli su riječi Ibrahima alaih salatu wa salam, kada je bio obačen iz katapulta u vatru. Nije imao potrebe ni za kim. I tako je pravilo vjernika. Vjernik se samo veže za Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer ljudski rod često zakaže. Ali Allah subhanahu wa ta'ala nikad neće vjernika ostaviti na cjedinu. Alladina qalahu nasu inna nase kad džema'u lekum fahšavhum. Kada im je bilo rečeno, eno se ljudi okupljaju protiv vas, pa ih se pobojte, Kalu hasbuna Allahu wa ni'mal wakeel. Rekli su dovoljno nam je Allah, a divan je on zaštitnik. Ovo je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Kada su se sve svjetske sile toga vremena okupile oko Medine. I ovo će govoriti vjernici do sudnjega dana. Draga moja prašo, zamislite koliko bi trebao jedan pjevač, jedan predsjednik Amerike, ili jedan umjetnik ili jedan doktor da potroši na džanglo plekate i na medije, da on bude tema dana, da sam svijet priča o njemu. Hitler je pobio 50 i kusur miliona ljudi. Hajde pravi peticiju u Njemačkoj i pitaj je li Hitler bio terorista? ili zapadnu Evropu pa ćeš čuti odgovor. Ali danas, kada nam glavni izvor budu mediji i kada nismo razumjeli šta znači la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah, onda nam svako može smeće u svome celofanu zapakovati i prodati. Pa ćemo vidjeti da danas većina muslimana, čovjeka koji je potrošio sad svoj metak i život, da bi uzbigao zastavu islama, smatraju ga teroristom. Što je to njemu? Hoće li Allah nagrađivati ljude kako potvaranjaci presude ili se sudi kod Allaha subhanahu wa ta'ala? Sami Amerikanci kažu da su morali potrošiti 300 milijardi. I neka znaju dobro da nisu ubili Allaha subhanahu wa ta'ala. To znači ideju Islama ne mogu ubiti. A naši velikani, oni ginu za ovu stvar. To je dokaz njihove iskrenosti i tek nakon njihove smrti, onda svaka njihova riječ je jako teška na vagi muminskoj Tek onda mu'mini analiziraju svaku riječ onoga koji je zapečatio svoj islamijen šehadetom Allahom tebareke wa ta'ala kutu. Mi smo govorili u ciklusu o šatlovima la ilaha illallah i rekli da nema koristi od la ilaha illallah ako budemo džahili. Da nema koristi od la ilaha illallah ako budemo sumljali da nema koristi od la ilaha illa Allah, ako nam ne bude to primljeno, da nemamo koristi od la ilaha illa Allah, ako sav šarijat ne prihvatimo, da nemamo koristi od la ilaha illa Allah, ako ne budemo muhlisini sa ihlasom, da nemamo koristi od la ilaha illa Allah, ako ne budemo iskreni, da nemamo koristi od la ilaha illallah. Ako ne budemo voljeli la ilaha illallah i nosio se la ilaha illallah, pa svak sebi može dati ocenu. Šta je sa njegovim la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah? Ako smo već uspostavili šartove koji su uspostavili bolji od nas, naši ispravni predvodnici, za koje je rekao Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, Inna ulama uolatatul anbija, da su učenjaci Islama nasljedno pravo Allahu i poslanika. Wa inna anbija, a poslanici, lem ju varnitu dinaren ula dirhema, nisu ostavljali dinare i dirheme, pa da se umet oko toga čorba, ulakim varnatu na ilm, ali su ostavili znanje o Allahu subhanahu wa ta'ala. Ovo i vjeri o Medinu, فمن أخذ به أخذ بحظ الواكر أقول سأهوتي ستو زنية Tako što upati, onako, malo zagrizne protezom, pa moštene proteza u tome. Ili jezikom po, po, po, pokuša to ovatiti. Ili onako samo namiriše, ili to kutnjacima, očnjacima, dobro zagrize. Taj će razumjeti ko je Allah, taj će znati ko je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam taj će znati šta je ideja Islama i taj će časno i pošteno živjeti i umrijeti za la ilaha illallah i prožijene biti sa la ilaha illallah i ući u džene sa la ilaha illallah. Ne bi moj draga moja braćo, spomenuti isto tako, šta bi moglo narušiti la ilaha illallah? Šta ako uradimo određene stvari? Imamo li dalje koristi od la ilaha illallah? Pomalo smo spomenuli šartove. Ne može la ilaha ila osim sa tim šartovima. I nije ima sedam. Ali isto tako moramo uspostaviti znakove na putu. Moramo znati da li smo prekrdačili Allahove granice, da nismo nešto uradili što će nam porušiti la ilaha ila Allah i od čega nikakve koristi nećemo imati nakon toga. A to su, draga moja, znači od dijela koja izvode iz dina. Danas ljudi čine dijela koja i ostanaju bez dina, ali oni ne osjećaju kao kada čovjek ima prljave čarape, pa svakome zaudara i svakome tukne i svako to osjeti, ali on smrad miskin, uživa u tom smradu i misli kako je taze čarepe obukao. To je zam i obmana, pa zbog toga mi vjernici moramo dobro biti oprezni, pogotovo u ovim vremenima kada džehl vlada. Kada islamijeta ima samo kod pojedinaca kojima se Allah te barek evo dala smilovao ili skupinama kojima se Allah Đelešanu smilovao, ali većina ljudi ne zna bit ove vjere Zalike dinu qajim, vola dinna ekferan nasi la ja'lamun. Većina ljudi ne zna stabilnost ove vjere, zato traži sreću i užitak i naprednost u nečem drugom. Zašto ličimo na Francuze? Zašto ličimo na Švabe? Zašto nam je šetki sto u kućama? Zašto spavamo kao šeite na Slovaku? Zašto se oblačimo kao nevjerici? I razmišljamo kao što oni razmišljaju? I ne znamo kazati, alhamdulillah, dobro smo. Nego kažemo, super je. Zašto to? Upravo zbog toga što ne znamo biti ove vjere. Ovo je stabilna vjera, to Kur'an tvrdi. Zalike dinu kajim. Ovo je jaka i črsta vjera. Ulatimna ekferen nasi la ja'lamun. Ali većina ljudi ne zna da je ovo takva vjera. Zato što je prvi šat la ilaha ila ilum da naučiš ba'lam ennehu la ilaha ila Allah. Prvo nauči da nema drugog Boga sem Allaha subhanahu wa ta'ala sa Allahovim imenima i svojstvima, a, neko, a, ne, a ne kao što se tebi pričinjava ili što ti neko iz ta'limu islama ili iz, iz ilmihara želi prikazati. La hawla wa la kuvata illa billah. Najopasnije, draga moja braćo, što narušava la ilaha illa Allah jeste ono čega se la ilaha illa Allah mora uvijek odreći, a to je širk. I zato je došlo la ilaha illa Allah. I zato je prvo neti a onda izbac. Dva ruđa kod la ilaha illa Allah. Prvo je znači da zanijećemo svakoga božanstva ima Allaha A zatim izbac. A zatim da potvrdimo da je Allah samo Bog. I zato Kur'an nikome neće širka oprostiti. Allah subhanahu wa ta'ala nikom širka neće oprostiti. Bez obzira u kakvoj vezi i sprezi. Porijeklom ili tazbinom bio vezan za nekoga koje na tevhidu. La tebe dire ti halkillah. Jer nema promjene u Allahovom sistemu. Inna Allahe la jagufiru a juše kebih. Va jagufiru ma dune dalike li me ješa. Jer Allah nikome neće še to oprostiti. Nikom, nikom. Ni Abdullahu, ni, ni Emini, koje mi smatramo na Balkanu najvećim muslimanima. Ni Azenu Ibrahimovom babi. Ni Nuhovom sinu koji je Amel u Salje. Tako mu ime prezime. Prljav posao mu bilo ime. Zato što je pozivao u zabludu i nije tijela se odazove svome ocu. Duhova, lutova žena, Nema promjene u Allahovom sistemu. Zaista Allah neće širka oprostiti nikome. A oprostit će nimo toga kome bude tjerom. Innehu me yushrik billahi fa kad harram Allahu alaihi jennete wa me'uahu un nar wa mali ubali mine min ansar. A onaj ko bude činio širka Allahu te bareke wa ta'ala Allah će mu zabraniti jennet. I njegovo je wa me'uahu un nar njegovo mjesto je jahennem Humani obali mine min ansar, a silnicima neće niko od pomoći biti. Pa zbog toga ovo na prvom mjestu čega se moramo bojati za sebe jeste širkul ekber. Ili širkul širku jukražu, jukražu min al mille. Širk koji izvodi čovjeka iz milleta. A to je da čovjek obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala nekoga da poklanja ibadete nekom drugom sem Allaha Jalla wa'ala, da čini širk, da Allahu pritiše suparnika u stvaranju ili naređivanju. I zato onaj ko sudi mimo Allahovom tebareke wa ta'ala zakona i onaj ko se obožava mimo Allaha Jalla šanuhu, zove se Tavut, šeipan. Tavut. Onaj koji je gori od općeg mušika, od običnog mušika. Jer mušik je sam za sebe mušik. Ali onaj koji poziva da ga ljudi obožavaju, mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, on je tabir, tabur. Idheba in, ila Fir'auna innehu tada. Harun i Musa idite Fir'aunu, jer on je tabur. Rekao za sebe da je Bog. Osvrio se, izašao iz svoje prirodnosti, Pa zato svaki insan koji počinje šeta Allahu subhanahu wa ta'ala, on je u umletu nojeva, u umletu životinja, u umletu najboljih stvorenja, zato što je uradio nešto. Biće prokleta ovome svijetu i za ebeda u džehennemu, da nas Allah tabareke wa ta'ala sačuva toga. I zbog toga vjenici moraju biti oprezni, jer danas živimo u vremenu širka, o šest milijardi ljudi na Dunjaluku. Sve je mušnik do mušnika ila na rahim Allah o kalilu minhum. Sve su mušnici osim malog broja ljudi, mali skupina i mali džemata. Samo u Indiji milijarda i pustur. U Kini milijarda i pustur. Sva Evropa je mušička. 420 miliona oko nas samo sa zapadne strane razni vidovi idolopoklonstva, a sada je najmodernije obožavati euro. I zato vidiš mnogije koji imaju imena muslimanska, gdje si na bešvakat namaz, gdje si u džami, gdje si u ibadetima, kaže nemam vremena jer je par raditi Neko tamo propisao da se njemu mora obožavati, njemu davati vrijeme, i on se mora obožavati i on biti prioritet svih prioriteta. Šta je to drugo nego širk Allahu te tabaraka wa ta'ala? Da nas Allah sačuva od toga i nas učini od iskreni Allahu i iskreni robova muhida. Aqulu qawli hada wa stavila li ulekom fa stavfiruhu. Innahum huwa zafur rahim. Wa akhiru da'awana. Ne, ne, ne. Tačka, pautak, الآخرة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين Draga moja brašo, mi imamo zakletog neprijatelja Iblisa, čija je prva karta širka. I evo malo prije smo spomenuli da je uspio u većini slučajeva. Većina ljudi je u širku Allahu te barake wa ta'ala. I oni ako u takvom pakovanju ostanu, oni će biti gorivo za džehennem. Ebeda. Nikada i dženneta i džehennema neće izaći. Pa zbog toga se svaki vjernik mora utjecati Allahu subhanahu wa ta'ala svakodnevno desetinama puta od širka od velikoga zatim i od malog. A kažemo mali širk, to je samo oni onoliko je mjeri da znamo da nismo s tim izašli iz dina. A to je opet najveći grije od grijeha koji te i dalje zadržava u dinu. Pa zbog toga poslanik kada je Salatu Lasalam je kazao da se najviše boji za svoj umet skriveno širka. To je mali širk. Pa su ga pitali, a šta je to skriveni širko Allahu poslaniče? Kaže, da ne zije, prikazivanje. Da čovjek ovim divom, da čovjek ovim ibadetima, da čovjek svojim govorom, kalemom, dijelom, ono sa čime se treba dobiti Allahovo zadovoljstvo, traži zadovoljstvo ljudi. koje god tražio zadovoljstvo ljudi, ostavit će ga ljudi jednog dana na svjetilu. Znači, to njegovo božanstvo koje se zvalo ljudi, okrenut će se proti njega i ostaviti ga. A onaj ko, ko bude se udvarao Allahu subhanahu wa ta'ala, kada ga svi ostave, on će onda kazati, hasbun Allahu wa ni'man wakil, ni'man mevla wa ni'man nasir već znači, je dovoljan je Allah. Jer ono što mu može dati Allah, ne može mu niko dati. I zato poslani kada im se razumio sram, uzima Ibn Abbas, dječak, koji je gulam, znači dječak, nije punoljetan, a ono što bi mi kazali već prohodilo, dobro. Pa ga uzelo za ruku i kaže, ja gulam, i alam, znaj, leo ištema'atil ummetu, ala en je burruke bi šeir, le je burruke bi šeir illa kad ketebahu Allahu lek. Kada bi se sav umet sakupio od dječače, pogledajte kako postane Igal Islam, odgaja dječaka da bude mu vahid, da bude na ispravnom putu, da ne traži od ljudi i da se ne boji ljudi, da se boji gospodara ljudi. Kaže, znaj dječače, sav umet, ovi šest milijardi, i džini koje ne vidimo i šetani, kada bi se okupili da ti kakvo zlo naude, ne, možeš, ne mogu to nikako izvesti. Illa kad ketebahu Allahu le. Osim ako je Allah odredio tako. To je akida. وعلى لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء قد كتبه الله لك Isto tako znaj, kada bi se sav umet okupio, da ti neko dobro priušti, ne može ti ti priuštiti nikako ako to Allah Đelešanu nije odredio. Lupijate na hran, ožakajte se ovo. Podignuti su kaleni, pera, i preslušaju se stranice. Znači, ako je Allah tako odredio, tako mora biti, ili u pozitivnom, ili u negativnom obliku, kada se tako mu'min odgoji. Takav neće nikome se udvarati sem Allahu subhanahu wa ta'ala. I nije žaba rekao poslanik Ali Sram. Ono čega se najviše boji za svoj umet je taj skriveni šep. I zato je ovo veliko pitanje za mene i za tebe. Šta mi hoćemo s ovim našim ibadetima? Šta mi hoćemo s ovim svojim islamijetom? Kome se to mi dokazivamo? Od koga to strahujemo? Od koga se to nadamo? Koga to volimo? Na koga se oslanjamo? Ako je odgovor Allah, tebe su. Ali ako je odgovor nešto drugo, dobro se zadrini. Znaj da Allah subhanahu wa ta'ala neće primiti djelo I zato je jedno od šartova la ilaha illallah al-kubur da bude prihvatljivo. Neće Allah sumnjivo djelo. Neće Allah od džahila ništa. Neće Allah od smutljica i onoga koji ne zna šta hoće ništa. A Allahu ništa ne treba. Allah je neovisan u našim ibadetima. I ne treba mu subhanahu wa ta'ala ništa ali mi ne možemo bez Allaha te barike u ta'ala. Pa zato, draga moja, začeo, dobro povesti računa, jesmo li u vahidi u pravom smislu ove riječi ili još uvijek nismo svoja srca očistili od ove pogani koja se zove rija, dopadljivost ili uđ, uđ je dopadljivost, a rija je prikazivanje ili sum'a, da se za nas čuje. Nego molimo Allaha tabareke wa ta'ala da budemo iskreni u svom govoru, ispravni svojim svojim postupcima, mutawakkili ala Allahi azza wa jalla, da se ne bojimo nikoga sem Allaha subhanahu wa ta'ala, da se ne nadamo nikoga osim od Allaha jalla wa ala, da snagu i pomoć samo tražimo u la hawla wa la kuvvete illa billah, jer sva snaga i moć pripadaju samo Allahu tabaraka wa ta'ala.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 Ostaje samo put vjernika. www.mautalk.com Soba vjernika